Urria kiru gaur da eta hau berrion albistegia duzue, berrioza irratiaren albiste mankizuna, ze berri dakarazki guzu gaur, Xabi. Bai, garazi programazioa nitzaz eh, lagundurik arditxo eta ardibeltz martzan jarriko dira. Larun bat honetan, jarriko dira martxan aixialdia Euskaraz lantzen duten taldeak, arratsaldeko bostetan Euskal Herria plazan aur jokuak ingo dituzte, seiretan ordea txoborro aztiaren eskutik, antzez lana ikusgai izango dute kulturgunean larun blaien izena emateko epea bihar bukatuko da, biharko egunean justuki, eguerdiko ordubia baino lehenago xeba da, izena emateko horriak Euskara zerbitzuen aurkesterik. Euskara teknikariak ordezkatu asmoz kontratazioen zerrenda sortzeko deialdia. Berriozarko alkateak aurrekoan onartu zuen kontratazio zerrenda egitearen proposamena deialdiaren oinarriak ezagutzeko edo informazio gehiagorako irubebikoitza.berriozar.es Me... Orain bai mendialdea guraso elkartea ezkaba mendiko gotorlekuraino higoko da. Ezkabako gotorlekuraino joango dira bai igande honetan goizeko amarretan lantzeluze pilio talekutik jabiatuko dira berrio zarko herri zaharrera doan bide hartuko dute lehenik eta hilerriaren inguruetan dagoen bide batetik hasiko dira mendian gora egiten pinudian barna egoku dira batik bat azken txampan pinudien baso berritze bat zeharkatu ondoren Alfonso Amabi garrena gotorlekuaren sarrerako zelaigunera helduko dira. Oktobor Fest edo garagardo jaia, eh, azote de dios lokalean urrengo larun batean. Berriozarren egoitza uten motor klub unosko kideak garagardo festa edo oktober festa antolatu dute larumaterako. El azote dios lokalean, Dona Maria kalean, kokatutako lokalean, justuki, arratxaldeko bostetan hasiko den jaia dugu hau programazioaren barne, biker, azoka, pultxo, txapelketa, Motu ibilbidea eta musika azpimarratzekoak dira. Eta kiroletako informazioa entzungai izanen dugu segidan Berriozarko futbol, e, futbol klubaren eh, hurrengo partidaen informazioa entzungaian in zuzen ere. E, Berriozarko regional taldea San Jorge kontra jokatuko du larun bat honetan arratzaldeko lauta ardietan zanduzela ikan e, futbol zelaian. Horixe eta berriozarko gazteak etxarri aranatzen kontra edo aurka lehiatu ingo dira. Hauek ere larun batean atxaldeko lauretan, baina ordea berriozarko zelaian jokatuko dute hauek. Eta A taldeko kadeteak e, eh, betiko kontra jokatuko dute larun batean Elizondoko eh, futbol zelaian, e, eh, guardiko amabietan. Eta B taldea, kadeten B taldea, deskantsua dute, asteburunetan. burunetan. Bai, eh, aurrak A ah, taldekoak ardoiren kontra eh, larun batean amabietan berri futbol zelaian. Alaxeta aurren B taldea Sanzerninen aurka leiatu ingoa hauek ere larun batean goizeko amaiketan e, eh, Nafarrako Unibertsitateko zelaian. Bai, eta emakumezkoen e, futbolan e, erregionalako taldea, itaroa guarte kontra jokatuko du igandean eguerdiko amabitardietan berriozarko futbol zelaian. Eta gizonezkoen sortziko futbolari dagokionez, sortziko futbol A taldeak gazte berriaren orka jokatuko du larun bat honetan goizeko amarterritan berriozarko zelaian. Eta B taldea burladesen kontra, ripagainako futbol, zelai, e, futbol zelaian e, larun batean goizeko amarretan. Eta Z taldeak, bai eguesen aurka jokatuko du hauek ere goizeko amar territan berriozarko zelaian. D taldea, zen, e, e kontra jokatuko du larun batean berriozarko futbol zelaian eguerdiko ordu batetan. eta hortze mendialdeak kirol elkarteko saskibaloi klubek e, larun bat honetan izango dituzten partiduen informazioa e, eh, eh, gizonesko seniorra larra honaren kontra B Larun batean jokatuko du e, juntzeko sortxietan e, Larraona polikiroldegian Alaxe eta emakumezkoen senior taldeak Navarro Bilosladaren aurka jokatuko du hauek ere larun batean atxaldeko zazpirek eta hogeietan ermita gainako polikiroldegian hauek. Eta neskak eh, gazteak eh, eh, lagunak e, B taldekoren kontra jokatuko du larun bat honetan e, goizeko amartardietan barainaingo pol, polikiroldegian. Eta segidan mendizalei dagokio dagokien txanda, berriozarko mendizaleak beriain mendira igoko dira. Mila lare undalaroita mairu metro dituen beriain mendia igoko dute bai mendien lagunak elkarteko kide direnak. Unan ez, guinitik hasiko dira mendian gora egiten ibilbidean Euskal Herriko erdigune geografikoarekin topo egingo dute. Mendian goian, sandonato baseliza ikusiko dute beriainera hainera antolatutako ateraldia, egun osoko ateraldia izango da urriaren seian ikandearekin goizeko bederatzetan aterako dira berrio zarko eguzki plazatik ateraldi hau antolatu duen Javier Randuezaren hitzak entzunga izango ditugu. La próxima excursión tenemos a, ...a la ermita de Goñi para subir a, al monte Beriain, que está la ermita de San Donato Entonces esto lo hacemos para todo el día, puesto que al salir a las 9 de la mañana y tener que andar pues unas 5 horas o 5 y pico entre ida y vuelta, la subida desde Goñi pues es una subida sin grandes niveles, es un poco larga. Pasaremos por el centro de Euskal Herria, que está ahí en la, en la Sierra San Donato. Sí. Está ahí muy bien. Es un sitio que lo han puesto hace unos pocos años. Ah. Y está todo, es unos círculos de piedras y luego han puesto un monolito en, medio diciendo que por el GPS que eso es el centro de Escarrería. eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, e, zer dio eragarpenak uste dute e, e, guraldi kaskarra dugu, ez da? Kaskarra bai, e, zerua odeitzu izango dugu eta gauean zerua oso odeitzu geratuko zaigo gaurkoan. Noiz zeinka zaparra da txikiak eta zenbaitokitan ertainak eta trumoitzuak izango ditugu. Bereziki arratsalde gauean trumoiak ego osagaiko aizea ulbizia idiliko da, bola da gogorrekin temperaturan aldaketarik ez, beraz gaur ere aterkiarekin atera beharko gara kalera. Bai. Aridu, aridu euria. Ala, da. Hau izan da guztia gaurko albisteria albistegiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan berrioza irratiaren sintonian FMko eun an edo ordu oro Interneten eguzkiplaza.neten. Thank